benvinguts a tots una altra setmana, un mes més a Ràdio Caliu i comencem el programa amb en el Carles. Sí. I la Falca. I el Lluís també. I el Lluís ens també. posarà els seus enigmes. Com sempre, el Lluís ens farà el seu enigma, com sempre, i... Uh -huh. I també, doncs, per contactar amb nosaltres, doncs, us heu de posar a una de les a Bona de Sants. Ràdio Caliu és una ràdio única i diferent per persones úniques i diferents. Si algú de nosaltres vol contactar amb nosaltres pot fer-ho a la sintonia de ràdio 94.6 FM, el número de telèfon 93 43 18 48 048 i també, eh, si també voleu saber, estar al dia del que fem al grup Caliu i tot això, també us, us podeu, que també parlem dels programes, també ens podeu trobar a grupcaliu.cat. I també, si voleu mirar el blog, pues, el caliu fem a blogspot.com i documental diferents, blogspot.com. També avui us avisem de que tenim un programa molt especial per tothom, els que escolteu la ràdio sempre i els que no sou socis del Caliu i serà a partir de les 6, així que qualsevol que tingui preguntes en la persona que tindrem, ho fa endavant. Sí, ja dic que això és, és un, farem una entrevista que dèiem al director del documental Ciutat Morta i si teniu alguna pregunta o voleu aportar alguna cosa o, o, o cosa, doncs ens podeu trucar al telèfon que abans hem mencionat, que us torno a recordar, que és el 93 431 8408. Eh, en tot cas, ara ja... Eh, ens posem, ens posem Donem per dia. començat el programa sí. i Lluís, si plau, ens pots dir quin és l'enigma d'aquest mes, si plau? Sí. <coughs> provar, provar, un, dos... eh, Digues l'enigma. Eh, eh, <coughs> eh passar Esteve, teva i llebre sortides a la nit, mentides. Ho heu, entès bé? Uh, ens ho pots tornar a repetir, Ens ho pots tornar a repetir una altra vegada, sisplau? Són... Eh, Per Sant Esteve, pas de llebre. Sardines a la nit, mentines. sí. Per Sant Esteve, pas de llebre i per sardines... A la nit... nit? Metzines. Metzines. Uh, bueno, a veure si... Si algú, algú sap què vol sap... dir, que truqui, per favor, perquè aquests animes sempre ens donen molt que començar. <laughs> Val. I com, donant això, donem per començat el programa. Ara tenim amb nosaltres a ah. la Pilar i l'Alfredo, que parlarem de de l'assemblea que tenim avui, a, eh, que vam tenir l'altre dia al Caliu. Hòstia. Pilar, Alfredo, benvinguts. Benvinguts. Bona tarda. Bona tarda. Espera, que em poso el casco, que no... Me... No està enxufat, això. Um... A veure, què ens podeu comentar de tot el que ha sigut aquesta setmana, de, de la reunió del Caliu i tot això? Que... Quins projectes teniu eh, per parlar-nos avui? de tot el que esteu fent en el, en el caliu? De... En principi sí. van dir que el boletí ja no s'enviaria per correu, per correu electrònic, van dir a la reunió. Sí, clar. I ara, i ara es pot trobar, on el podem trobar per internet? Eh, el butlletí es pot llegir per internet, anant a la pàgina o del Caliu? L'únic que sí que van, poder, que van dir és que qui volgués el boletí, que anés a secretaria i li demanés una fotocòpia del boletí te la farien. I sí. O bé, fer el curset aquí d'ordenadors per aprendre. Posa't un ordinador a la teva vida. Eh, per la eh, gent que no, sàpi, que no sàpiga com funciona el correu electrònic o el que sigui, ja disponible els dos del Caliu han deixat un curs gratis perquè tu, els que no tenen correu electrònic a casa o, o els que, que no sigui, sàpiguen utilitzar l'ordinador... Que comencin a adaptar-se a les noves tecnologies. Del siglo, siglo XXI, que ja estem al siglo XXI. Eh, sí, també he, he pogut també sentir que segons cinema a la pàgina web del grup Caliu també es pot trobar el butlletí, no? Sí, és veritat. com que ara no s'envia en paper, que abans s'enviava, suposo que eh, si està internet serà accessible a tots els, que vol, a tots els socis que, que, i els, la, la gent que vulgui llegir el que es fa cada mes. Anant-hi, pues sí. suposo que sí, és, la, és, la, és una altra alternativa. I, bueno, i a part d'això, eh, eh, com la, de l'assemblea de què vau parlar? A part d'això que ens heu dit del butlletí, hi havia alguna cosa més, algun projecte... Algun projecte nou uh, aquest eh, any? Un moment, em sembla que ens arriba una trucada. Digui. Molt bona tarda. Em Molt bona Hola. Hola, que no sentim res. Amb qui parla? Hola. Hola. Em senten? Em senten? Sí, perfectament. M'han dit que avui tenen una entrevista molt interessant. I tant. A veure, expliqui'm una mica, a quina hora, jo sóc un oient, a quina hora és aquesta entrevista? És a... El... Ent entrevistem el... el... el director de... El director de... Val, val, val, val, val, val. Doncs que sapigueu que teniu molta audiència avui, eh? <laughs> Tinc tòpica avui. Eh? Moltes gràcies. Molt bé, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. bueno, doncs ja que Manlleu d'aquí també hi ha... Ara, ara. També comentar que, que si algú ens vol fer preguntes, que ens pot trucar al telèfon, que apunta si una cosa molt interessant i que també és una cosa que va revolucionat molt, molts canvis amb això de veure la justícia i tot això i eh, estic, estic temps de que, des que seguiu l'entrevista que és una cosa que, que és molt interessant de, de poder veure i també doncs, poder aprendre tot el, que, tot el que gira al voltant de tot això. Eh, doncs ara seguíem amb la amb l'assemblea de l'Organament per a l'Urcaliu, que ens parlaves de que Veu, ens salut del butlletí també ens, i també voldríem saber a veure què més es prepara aquest mes a l'assemblea. Aquest any fan la, un grup d'interès que és de, dels clubs dels joves a l'entitat. I això què és? És un grup fet per persones entre 20 i 30 anys. Jo sóc d'aquí de la ràdio l'únic membre que hi entra. I més o menys de què, de què eh, girarà aquest grup de joves? Doncs es girarà en que farem activitats pel nostre compte, sobretot activitats d'interès com són de memòria històrica, totes aquestes que es formen al grup Caligo, el grup de joves tindrà les seves pròpies i a part d'això també ens van dir que quan hi haguessin, per exemple, alguna sortida tindríem l'opció de, de decidir si volien compartir, per exemple, una sortida com aquestes de Setmana Santa o el que sigui, amb, el amb la resta, de convidar la resta de membres del grup Caliu a fer la, la sortida amb nosaltres o que el grup Caliu faci una sortida pel seu compte i nosaltres per una altra banda. I ahir mateix es van, tothom va portar les seves idees i es van votar les més importants. Li va haver-hi de tot tipus. I què fareu també? Us reunireu cada setmana o com va això? De moment començarà al febrer. La primera activitat del grup de jocs començarà ara al febrer però de moment no ens han volgut dir quina, volen que sigui sorpresa. O sigui que també us, us dona més autonomia a l'hora de fer... Sí. De plantejar activitats, no? I sí, poder... les, la veritat és que han sortit activitats de tot tipus, visites a jocs importants a Barcelona, a fer, jo que sé, sortides, fer un pícnic per aquí, la ciutat de Barcelona, un munt de coses, la veritat. O sigui que el grup de joves ha començat amb molt, en una canya que és increïble. Sempre aneu, sempre, sempre aneu innovant, no? Doncs sí, la veritat és que sí. Els motors ja van dir que en tot el que han dit tenim ja per un, per un any ja. No, és que un any, mare Si ens hem de posar busques sortides, hi ha per tots els gustos, i ha per tots els tamans i per tots els colors. <laughs> Hi ha moltes possibilitats de fer sortides així... Bé, I també ara tenim a la Laia, que ens parlarà, que ara dintre de no res és carnestoltes. Hola, sí. Laia, benvinguda. Hola, bona, bona tarda. Ah. <laughs> Bueno, sembla que tenim doncs, interferències, però bueno, doncs el que us deia, el grup de joves com ja us he dit, és un grup que és per gent de, de 20 i 30 anys i esperem que agradi tot. També tenim moltes sorpreses d'aquest grup pel Caliu, que esperem que també el grup, tant pels que són socis com pels que no són, esperem que els hi agradin i, si us plau, també els que ens sentiu, si plau, seguiu atents al programa perquè tenim moltes sorpreses i esperem molt la vostra col·laboració. I ara... Si... Ui, pues aquest any es presenta fort, eh? <laughs> Bueno, sí, el... Això ho ha fet Sí. El Carnaval, eh, quan és aquest any? el, ah, ca el 14. 14 de febrer. 14 de febrer, que sí. és dissabte. Aquí al costat, ja ho teníem aquí al costat. Sí. Eh, també eh, hi ha premis per, per als que fan un grup, que van de grup. Hi ha un premi especial i vam fer diferents eh, de freses. Ens podria parlar una mica com és el Carnestoltes al Caliu? Que feu algun concurs o no... Fan... Grups grupals de dues o tres persones... O de ah, aquest, a, aquest any sí. I premis també n'hi haurà. Com? I premis també n'hi haurà. Sí. Us han dit quins premis per un casual? No, serà una sorpresa. I hi haurà alguna temàtica? És sorpresa, ha dit. I hi haurà alguna temàtica que us heu de, que aquest any no és lliure? És lliure, però nosaltres som cinc i ens disfressem de un, de hawaianos. De <laughs> hawaianos. Ostres, per entrar en calor, que fa... M'ha <laughs> fet campar. I què fareu? Algun número així de... Aloha, alguna... aloe? Eh, no ho sé. Alguna Depèn. Cosa... Com un teatre? Fareu com una dansa? Alguna cosa així? Un número d'aquests? De... Eh, no sé, perquè com que només Som jo, una altra que es diu Anna eh, Caral, l'Andrés, el Carles Comelles i el Roger, doncs pues no sé com ho farem. Bueno, suposo que tenim temps per... Bueno, serà una sorpresa, quan arribi el dia serà una sorpresa. I a part que, que també anem a sopar per all, o... No, el fem al caliu. Al caliu, anem a, a menjar... El sopar de canes totes ja el fem al caliu. I suposo que també hi haurà música, no? Hi haurà... Sí. També hi haurà coses de, de diversió, no? alguna activitat més a part de les, actuacions que feu o el que sigui. I suposo que també, doncs, també fareu com un aperitiu, no? Com es fa cada any, això. O, o soparem allà. Soparem allà al Caliu. Se soparà allà. Sí. L'any passat vam anar a un altre restaurant a, a fer-ho del carnaval. Això l'any passat, no? Sí. I aquest any ho fem en el Caliu, com que és més gran, clar, teniu més espai per fer coses, no? I com que allà, teniu, allà, allà també teniu moltes coses d'entreteniment i coses així per una, per una nit de festa com és Carnaval, doncs suposo que també, doncs, també estareu, estareu bé allà, no? Hi haurà sí. moviment, hi haurà... També ja que parlem de Carnaval, jo volia aprofitar per dir que aquest, di... aquest cap de setmana, i entre el divendres i el cap de setmana, és la fira de la Candelera on jo visc, a Molins de Rei, i des d'aquí animo a tothom del Caliu o qui sigui, que es passi. És dels dies 30, 31 i 1. Candelera. Sí, la Fira de la Candelera, és a Molins de Rei, o sigui que qui vulgui és benvingut, només s'agafa la Renfe per arribar i, i trobareu que hi ha de tot, fins una fira per als més petits, fins a parars de tot tipus on la gent pot trobar de tot. Ara també ara quan és, ara ja és quan comencen també a, a repuntar les festes d'hivern, no?, i tot això. Mm. I doncs, molt bé, a part d'això, eh, doncs, mm. alguna cosa més que vulgueu comentar del, del Cali o alguna no. idea que us hagi sorgit, alguna cosa que no sabem, que us tinc, no sé, que, que vulgueu explicar? No? A part de, clar, diguéssim que els punts importants van ser la reunió que m'heu dit a joves, eh, Carnaval, que és el més important aquest any, i suposo que les, les activitats que faran ja... ja... A partir de, del febrer. Sí s'aniran deixant veure més eh, cap al febrer. Bueno, cap a... que ja hi som, que hi haurà una altra... No, que ja falta poc, vamos, pel febrer. Sí. És que jo pensava que l'activitat la, era, era més, que Carnaval era més cap al dia 21 o així. Pensava que és una miqueta abans del que jo pensava. Perquè aquí, el, segons... 14, el 14, que és dissabte, de, el 14 de, de, de febrer. És que segons l'any que es faci, es pot avançar cap a febrer o és, o és cap, a, cap a finals de febrer o cap a mitjans de febrer. Acostuma. Però aquesta, aquesta vegada Carnavals ha, ha volgut despertar-se més aviat. Doncs pues el 14 de febrer, que és dissabte, és un dissabte. Mm. També sento interrompre, però hi ha una cosa que no hem comentat, i és, a part de lo que em dic que hi havia allò de l'assemblea del Caliu, que es deia això dels horaris, també es va voler, es van fer grups ahir, es va dividir a tota la gent en grups per preguntar-li sobre l'opinió que tenien del Caliu en respecte a aquest any i que per proposar noves propostes, com canvis d'horari, eh, activitats noves... Flexibilitat també, suposo, no? Sí. Home, està bé. I volien saber l'opinió de la gent per saber com estava, Home, com, quina era l'opinió de la gent, de les activitats que hi ha habitualment els caps de setmana i entre setmana, si són de l'agrat de la gent, si n'hi ha alguna que s'hauria de millorar... Jo també sabia que també el que veu fer, que veu fer activitats d'esport van tenir molt d'èxit, no? Sí, sembla que els esports emergents i els esports que fan sempre cada any estan tenint èxit, perquè com sempre hi ha varietat. Sí, i sempre és una cosa més, no sé, una cosa que no és tan... que tanca una miqueta amb lo, amb lo de, de fer la música, que també pues, t'implica participar més, no fer exercici, i també provar coses que no has provat mai a la teva vida, provar coses diferents. Sí, això també... Crec que té molta adaptació, això de l'esport emergent, ara. I ha, ha causat bastanta... Sí, bastant allau de de propostes basades amb aquest tema. I a vosaltres, Pilar, Laia, què us va semblar l'assemblea sobre aquest tema de les, de les noves propostes i això que us van proposar els monitors? Què penseu al respecte? pues està molt bé, és important saber-ho. És important. I tu, Pilar? El mateix, el mateix que ha dit ella. A mi, a mi em va semblar perfecte. Home, us dona més a mi em va semblar perfecte. Us dona més coses de... de Lo de la reunió. Més, de, més, no sé, més independència no? a l'hora de fer coses, de plantejar projectes, de deixar que les idees doncs, emergeixin i flueixin i fer una miqueta coses que us vinguin de gust bé. Està bé. Trobo que també és molt important que la gent pugui, pugui decidir coses en què, en què es trobi bé, no? I no només eren els monitors que proposaven, també van preguntar si algú voldria també proposar activitats noves, també durant la setmana o entre setmana. Ja no, no és només el fet de les activitats habituals, alguna s'hauria de treure, també volien saber, volien saber l'opinió de la gent en general, si estaven les activitats que coneixem fins ara, vida nocturna, classes, si està tot bé... Si, si tenim... volíem eliminar alguna activitat, també van dir que no convingués o que no us agradés o que ja la tinguéssiu molt vista. I també es va comentar de que el dissabte que ve hi ha la reunió del viatge a Nova York, també. El dia 30, que Què divendres. dius? Ah, sí? sí? Això no sí. ho sabia jo. Que és obert és pels socis, només? No, pa... que van només al viatge. Ah. Divendres 30. Divendres, perdó. És diven aquest divendres a, a, la, a partir de les 6, 6 de la I és, tarda. És, és, és, és només per la gent que és sòcia del Caliu, no? Han dit ben clar que és només pels que estan associats al Caliu. La gent van dir que no és sòcia s'hauria d'associar i llavors poder apuntar-lo. I quan seria el viatge que voleu fer? Quan seria la data? Uh, mm. Cap a l'estiu, que... així? Jo, jo diria... Quina passada, Nova York. És una passada, eh? Hi ha, hi ha, hi ha molt per veure, hi ha molt per jo vaig estar-hi fa molts anys i... És un lloc que se'ns de tornar. A l'agost, és a l'estiu, oh, a l'agost. A l'agost. A l'agost, ara m'he recordat, és a, l'agost. A mitjans d'agost, que bé, sí. Eh, eh, eh. <laughs> bueno, jo, jo ja veig que estarem emocionats, no?, els que, els que voleu anar-hi. No, no sí. i a més perquè no és un viatge com els que fem normal no sempre, en no. no és com fem... Per... Aproximadament m'han dit que hi ha 40 persones. 40 persones, quina resposta més bona, no? Hosti, quina passada, és una passada. New és... Doncs des d'aquí recordar també a la gent del Caliu això, que el divendres que ve és la reunió a les 6 de la tarda del viatge a Nova York. Si plau, no falteu, que si no rebreu una bona bronca. <laughs> I, que no pugui avis, I que no pugui anar, si us plau que avisi. Això sí, si us plau que la gent que no pugui anar a la reunió que avisi a qualsevol dels monitors perquè pugui anar. Clar, perquè... Que no pugui anar per motiu que sigui, ja si és feina, no pot ser el que sigui, si plau que avisi. Han de tenir, ja, han, de tenir ben clar. En eh, aquest tema ja, ja t'asseguro jo que van dir que eh, eren ben estrictes en que aquest guapo. tema del viatge a Nova York. No, no volen córrer risc. No afecten ningú familiar ni ningú que no sigui soci de l'entitat. No afecta. No, af no afecta. No... Sí. ¿Qué <laughs> que de, de es que no afectan. Que no afectan ninguna persona que no sea de la entidad para hacer el viaje. Ah, vale. Ni amigo, ni socio, ni que sean familiares, ni nada. Así ah, solamente, que los ser... Solamente para los socios es... hacer el viaje. Exclusivo para socios. no? Sí, Está bien. Bueno, que cuando els que anem a New York, quan torneu, ya ens explicareu todo el que haureu y qué, eh? I què? Com with this English. Practicant. <laughs> bueno, haurem de prendre alguna paraula perquè per comunicar perquè bueno, no, yes, jo també, jo sé que en castellà jo sé que en castellà també teniu bastant bé, perquè hi ha molta gent que és sud-americana que viu allà també, i en castellà també, doncs, també ho teniu més fàcil una miqueta. És un país. Que, sí. Bueno, però també és millor que per, per cortesia que us mireu una mica el, el diccionari en anglès per dir algunes coses perquè, per provar el vostre English. <laughs> L'English desenvolupament. Sí. <laughs> sí. Doncs, bueno, alguna cosa més que se us, se us hagi vingut al cap? Fugues ara mateix i que voleu comentar abans que sigui ara o no sigui mai? Ah, no, no sé. No? No, <laughs> no. doncs, bueno, Més doncs trobeu que això del, del viatge a New York és una excel·lent notícia per, al, per, al, per a la gent que esteu al Caliu i pel grup de Caliu. Ah. Maria, tu tenies que comentar-nos alguns unes, algunes fires o festivals que feien aquests dies a Barcelona, no? Sí, <laughs> jo us volia comentar, a veure, que, que no sé si sabeu que ara hi ha molta... amb el tema... Ara, serà que ara, ara hi ha un mercat que estan fent avui, no?, a Sants? Diria que sí. Que és de, és de 1 i 2 euros i pots anar... És de, sí, que venen coses que la gent ja no utilitza, que poden treure un profit i les venen a, a la fira. Però no sé quin carrer és, quin carrer és. És, és aquí mateix, no, em sembla? És el carrer... Crec que és per Creu Coberta, una cosa així. Creu Coberta? Crec que està per la zona, ben bé no ho sé. O el carrer del costat d'aquí. És que estic una miqueta... O estan les cotxeres de Sants. Les cotxeres de Sants? Ah, ho fan a dintre? Ah, vale, ja sé, ara... Doncs no, estava equivocada. Doncs pues sí, que fan aquest mercat, em sembla que el fan un, cop a l'any, no? És cada, cap al febrer el fan. I doncs és per, no sé, per la gent que, que em vulgui que tingui coses que no vulgui donar un ús, que ja les tingui molt vistes i que ja les se'n vulgui, se vulgui doncs, després les doncs, pot anar allà, exposar-ho i, i la gent que vulguem anar, doncs, podem, mirar, podem triar entre un ampli ventall de, de coses de, que, per triar, no? I sé que ara també és molt, ara hi ha com una tendència molt important que, és, que està sorgint que estan els mercats de segona mà, que aquí a Barcelona també n'estan fent molts. Eh, jo, sé que, com, jo sé que ara també hi ha molt al mercat, que vaig estar l'altre dia, que també fan, fan el mercat vintage, que és com el mercat retro, no? que venen robes dels 60, dels 70, dels 80, pues que les venen a preus molt simbòlics. I jo sé que hi ha diversos, que també hi ha un que es diu que és el flea market, no sé si el coneixeu, que és un mercat que es fa un cop al, es fa un cop al mes, eh, em sembla que es fa cap a prop, cap a la via la llet, que es fa cap a, que es fa cap a, no sé si és cap al... Diumenge 8 de febrer. El 8 de febrer, i doncs que no sé si està a prop d'una... No sé si està a prop de, de la zona del, del, de la zona de la Via Gaitana crec que està. Ens o... pots dir de què va aquest flea market? Què és el, el que venen exactament? El flea market és una cosa que és importada d'Amèrica, Estats Units, que la van, que aquí la, la van convalidar per fer-la aquí, no? I jo vaig anar una vegada eh, i és, són diverses paradetes al carrer que pots trobar coses, eh, poden ser vinils dels 60, 70, 80, més antics, roba antiga, qualsevol cosa retro, i també hi ha molts complements, molts bolsos, també hi ha... Hi ha o sigui, és ja, bueno, també hi ha, també hi ha joguines de, que, antigues, als 90, que jo també vaig estar veient, i doncs també és un mercat que, que acostuma a tenir molt moviment, perquè sempre està ple, sempre fan ple, i també, doncs, també, també apunten molt les parades que tenen música, tenen CDs, també hi ha la gent que ven antiguitats de col·leccionista o del, com rellotges o coses de porcelana, però és que tot el que tot el que us vingui al cap amb aquests mercats és el que podeu trobar. O sigui, venen tot de coses entre els anys, 8, dels anys 80 bueno, i 90, no? Més o menys? Però pot ser de totes les èpoques. Doncs ja sabeu, els que sigueu fanats i resenyites, no heu de faltar. I també hi ha un, que també vaig sentir que és el, ha sigut de Mano en Mano, que és un altre mercat, que, se, que també eh, eh, la cosa que, que rodeja aquest mercat és una miqueta el, el tema de coses fetes a mà que ara està molt, està, està molt de moda, o sigui, coses de, de fimo, manualitats, o sigui, coses també, també venen utensilis de, de jocs que tu puguis que tu, que, tu puguis fer, no? Però és que es dona, molta importància als... Poden ser feltres, de, fi, de, que ara està molt de moda els pelutxes aquests que són de, de, de feltres, que es fan. De, també donen molt importància al... També hi ha moltíssim complement, ara hi ha molta vegetaria que veig, molta vegetaria de creació lliure, de, tot, de totes les temàtiques que, que et puguis imaginar, eh, coses també fusta pintada, o sigui, tot el que és, donen, és, no és, aquest és diferent, no és com el flea market, és, és més, es centra més en coses que la, la gent puguem fer a mà, o sigui, coses manuals. Com per exemple també venen molt eh, coses per complements per les cases de nines que puguem fer, també venen eh, pues, feltres, joies, és que qualsevol cosa, també inclús també venen, també hi ha un, hi ha un fil nou que també és, que, que no sé com es diu, que també venen moltes, eh, que es, pots trobar bufandes, pots trobar gorres, que també les fan a mà. I bueno, i a part d'això, doncs ja, això és una cosa que anirem comentant més endavant, que a mesura que, que vagin sorgint nous mercats, doncs ja us, us ho comentaré per la gent que estigui interessada a venir. També doncs, a part hi havia una fira de la fotografia i un, una, uh, i un museu del disseny que, segons dic, és molt interessant, això també, no? El museu del disseny es va obrir al públic 14 de desembre, i està a la Barcelona UB, que està, crec que està cap al, cap al Clot, on hi ha la... On, a prop del... del, del com es diu allò? Del, d'aquella torre de... Bueno, a prop de les Glòries. Sí, que està en el... Al, a prop de... on hi havia ah. les eh, Glòries allà, que hi ha un ah, modern que és cap, és cap al Clot. Ah, vale. I jo sé que aquesta exposició... Eh, eh, es va, doncs, eh, aquest, el, aquest museu del disseny porta molt temps eh, que s'havia d'obrir, que des, des, l'any 90 ja, ja, havien, ja s'havien plantejat la, la cosa d'obrir-ne un, i és un museu que és com una fusió de totes les col·leccions que hi han hagut, que hi havia eh, també empreses del, del museu que hi havia el tèxtil abans, i d'indumentària també, i es troba a la plaça de les Lòries, com comentàvem abans. Eh, I eh, a, a aquest museu doncs, eh, porta coses de ceràmica, porta també... Em sembla que té quatre plantes i hi ha quatre exposicions no? ara mateix que volen ser permanents. Eh, Ah, doncs això. Eh... I sobre el, la fira de fotografia ens podries dir alguna cosa? Sí, és que jo em centrava més amb el museu ara, perquè la fotografia és que com que va canviant tant, una... com que és molt... És que el museu del disseny és molt complicat d'explicar, és molt llarg, doncs... Eh, eh, doncs eh, eh, és tan llarg que és que jo sé que clar, són quatre, quatre exposicions on també hi ha una miqueta l'evolució de la figura de, del vestuari que ha tingut, la, que ha tingut sobretot també la dona des de, des, des de fa 500 anys, que pots també trobar vestits de l'època francesa, de l'època, sigui, de l'època del 1800 a França o així, vestits així, de les grans cors que hi havia, versus les coses des d'aquella època, des de l'època de Versalles, que anaven així, amb vestits així medievals, amb les perruques i les faldilles, tot així en plan glamour, fins a varios, també hi ha dissenyadors varios, que també hi ha eh, el Roberto Merino, crec que també hi ha, que també exposen, hi ha peces d'ell, també pots trobar coses de... O sigui, és com una història, una evolució de 400 anys que potser va des de prendes molt antigues fins a la, fins a, diguéssim, a la visió de la, també de la dona eh, d'ara, de la figura de la dona que ara com vesteix i ara mm. com la com està vista la metge de la dona no, actualment. I també sé que també hi ha, doncs, eh, pots trobar també eh, peces també, és que no sé, eh, a veure, bàsicament és que és una cosa tan... És que té, molta, té molt a veure amb la moda, no? La moda, de, la moda que sempre ha estat present amb nosaltres i té molt a veure amb la moda i... Bueno, Maria, bueno. no tenim gaire temps, ja, hem de que... continuar el programa i ara també canviem de tema. Amb... Ah, eh, bueno, ara posem una mica de música, ara tornem. Uh! cinema, esports, vi viatges, humor i barri. Molt de barri. Amb l'Ona de Sants Montjuïc. Aquest, aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 87. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé? I tant, el Petit Cafè. I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia? Sí, home, el Petit Cafè. I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina? Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia i, a més, sempre hi ha gent passat pel passeig de Sant Antoni número 2, el Petit Cafè, un petit gran cafè. Hola, tornem a estar en antena i eh, com ja havíem dit tenim una entrevista amb, amb el director de Ciutat Morta. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per, per Yo eh, soy uno de los directores. porque... Sí, ellos son dos dels directors, eh, eh, Xavier Bueno, ah, la primera... Bueno, pues lo que nos decidió hacer el documental fue primero enterarnos de, del suicidio de Patricia Eras, ocurrió en el 2011. Eh, ya conocíamos el caso de antes, pero este fue un, momento bastante trágico y poco más tarde, pues bueno, pues, la coincidencia eh, de que los policías que estaban eh, implicados en este caso, que eran testimonios de este caso, salieron una noticia de que habían participado en otro caso torturando a un chico de color y haciendo pruebas en otro caso. Entonces decidimos hacer un pequeño vídeo de 15 minutos eh, o 20, pero bueno, estuvimos investigando y al final pues, acabamos haciendo este de dos horas, ¿no? pues, para poder ver el contexto de que sucede en los hechos, que es Barcelona. Eh. Nosotros eh, nos pusimos a trabajar sobre el caso después de su suicidio. Mm. Ya eh, la, eh, la tercera pregunta que tendría es un, punto también importante, por, el cual también la película también eh, es tan larga, ¿no? Porque queríamos no solo tocar, no solo hablar de un caso concreto, ¿no? De, abusos policiales y de injusticias, sino del por qué se producen, ¿no? y entre las muchas causas ¿no? que, hay detrás de este caso, pues uno era el estigma, ¿no? es decir, que muchas veces eh, los cuerpos policiales actúan según unos prejuicios, ¿no? que determinan que ciertas personas, por, por vestir de una manera determinada, por tener un color de piel o por tener unas tendencias sexuales determinadas, pues pueden ser sospechosas de haber cometido un delito. Y para nosotros era muy importante esto, que la, la diversidad aquí juega en contra de, todos nosotros, que, es cierto, de Barcelona que se vende como una ciudad diversa y multicultural, eh, y que falta que que la diferencia está criminalizada según qué ¿Podríamos afirmar, eh, visto el documental, eh, todo lo que las personas que, bueno que lo vimos y que, por un lado pues eh, evidentemente disfrutamos viéndolo por la alegría de poder ver algo así ni que fuera censurado por el otro lado también sufriendo ese dolor compartido no pero se podría decir que hay una serie de estamentos no los estamentos médicos psiquiátricos escolares eh, policiales que se dedican a mantener ese orden uniforme, ese orden igualador, eh, mientras hablan de diversidad, de diferencia, porque en el fondo vivimos en una sociedad de los iguales, de, la uniformidad, de, un modelo y lo demás, todo lo que no sea ese modelo eh, quedaría como excluido. ¿Podemos afirmar eso? Sí, sí, podemos afirmarlo, sí. quizás, y, más que excluido, criminalizado, ¿no? O sea, todo lo que no entre dentro de la normalidad, ¿no? Que, que entiende la ciudad es, como dice eh, Manuel Delgado en, el, documental, es suciedad, ¿no? es algo que, hay que, incomoda en, el espacio público y hay que apartarlo. Sí, sí, es cierto. En el caso también de, hay un caso también, bueno, que hablamos en el documental, que es el caso de Patricia, ¿no? que Patricia, pues después de sufrir todo lo que sufrió, esperando el juicio y después la condena, después la cárcel, pues ella tuvo también eh, asistencia médica, ¿no? o sea, psicológica, para soportar todo esto y luego una vez dentro de la cárcel eh, se le negó ¿no? todo este, toda esta ayuda o toda esta atención que hubiese necesitado como una persona, o sea, como cualquiera de nosotros, ¿no? que, que, está afectado por, pues por algo que, es muy grave y que, nos puede desequilibrar dentro de nuestra vida en ese sentido, eh, hablamos de una... O sea, realmente, visto el documental, y como ese documental eh, hay eh, a diario, semanalmente, en fin, muchos, muchísimos más casos, no son son los que aparecen en el documental, sino que es algo que se va repitiendo en Barcelona. podemos hablar de, una sociedad libre, de una sociedad democrática, todo esto es un maquillaje, es un cuento chino, que nos han contado, pero que en el fondo eh, eso acaba no siendo así al final. O sea, la, percepción que tenéis vosotros cuando trabajáis, cuando investigáis ese caso, lo que vais sacando es esa convicción de no, aquí no hay democracia en ningún lado, aquí no hay realmente ese cuento que nos han contado, ¿no? De la transición, de la mejora, de que todo va mejor. Eso es un cuento chino al final. Bueno, o sea, me gustaría pensar que no todo está tan podrido, ¿no? O sea, que sí que hay cosas que funcionan pero sí que es verdad que en la película y durante mm. toda la investigación se evidencia que el sistema tiene unos vicios, ¿no? Mm. Eh, unos vicios que se van repitiendo, ¿no? Y que no existen los mecanismos para, salir de ahí, ¿no? Es decir, tanto a nivel político, judicial o policial, mm. hay una impunidad, ¿no? Que, cuando nos vemos atrapados, ¿no? Como estos chicos de, del caso del Cotorrez, nos vemos atrapados en esta maquinaria, es muy difícil, ¿no? alzar la voz o, intentar demostrar que, nosotros no fuimos los que, hicimos eso de, lo que se nos está acusando. Y sí que es verdad que, hay una, una carencia ¿no? democrática porque, bueno, eh, porque creemos también que este, el caso del 4F no es un caso único, sino que es algo que se repite. En el caso de, de los chicos del 4F han tenido un entorno social ¿no? que los han apoyado hasta ahora ¿no? y que hemos podido darles voz y en el caso de Yuri Jardín, que es el chico negro que fue torturado también, pues tenía un entorno económico que, le permitió también eh, ir a juicio y ganarlo, ¿no? Pero entre medio nos debemos preguntar cuánta gente sin recursos, tanto económicos como sociales, hay que no puede levantar la voz y que sufre cada estos abusos. Y otra pregunta que tendríamos es que si, si ha habido transición a nivel judicial y policial ha habido esto? Sí, ha habido, perdona. Transición. Transición. A nivel judicial. No, no, o sea, en esta transición que nos han vendido modélica parece ser que no ha, sucedido, ¿no? sé, muchos jueces no, o sea, eh, ha habido renovación en el Poder Judicial ni, tampoco en, las cosas del público. ¿no? Eh, por lo tanto, seguimos arrastrando unos vicios, unos tics de, la dictadura que, son muy graves y que, deberíamos empezar a, denunciar ¿no? y a estar encima porque podemos ser cualquiera de nosotros cualquier día los que suframos estas consecuencias. Desde que que, podía dar luz a la injusticia, ¿no? y ya que entre todos nos replanteemos eh, este proceso y que lo volvamos a abrir, lo vamos a plantear de cero ¿no? y, que podamos jugar todos, ¿no? o sea, que todos podemos presentar pruebas, resulta que cierta prensa está volviendo a apuntar hacia él, eh, esta vez ya no solo por sus tintas o por su estética, sino por intentar justificar un sistema que ha fallado y que para ciertos estamentos eso es eh, imposible, ¿no? Y entonces creemos que se están enrocando ¿no? en, la misma posición para no, dejar que esto avance ¿no? y, dar luz a, este caso. ¿Cree que el, que se haya emitido un documental en el canal 33 tendrá algún efecto positivo con lo que está pasando ahora? Sí, es muy importante. hoy en día la televisión es un altavoz increíble, eh, a pesar de que bueno, también tenemos las redes sociales, ¿no? pero la emisión en TV3 eh, fue muy, importante para que mucha gente que no tenía, la, o sea, no tenía la, posibilidad, aunque la información siempre ha estado ahí, pero que no ha tenido la posibilidad de, enterarse de este caso, pueda conocerla ahora. Nosotros queremos que el, o sea, no esperábamos nunca llegar a este, a este punto y cuando empezamos el documental la intención era la de reabrir el caso, pero nunca nos hubiésemos imaginado llegar a este, este momento. Es un momento muy importante y creemos que sería muy grave que, se volviese a cerrar en falso, que, después del ruido mediático y eh, de que muchísima gente conozca este caso, la justicia se callase otra vez. Mm, universidad, que hacen un trabajo. la diversidad funcional y eh, nos preguntamos parte de, la, culpa, digamos, de, que haya sucedido esto en los prejuicios, ¿no? Y, en, el rechazar o criminalizar todo aquello que no, que no nos parece normal. Y sí, lo has dicho muy bien. Ahí está la clave. ¿Cómo el hecho de que las instituciones ha ido surgiendo una vez acabado el documental. O sea, mm. estas jubilaciones han venido después de que nosotros acabásemos el documental, mm. lo que viene un poco a, dar más peso a nuestra tesis, ¿no? de que en realidad no se trata de, unas manzanas podridas, de unos policías que en un momento dado actuaron incorrectamente, sino de un sistema que ampara todo esto, un sistema que se protege a sí mismo premiando a aquellos que, que peor lo hacen hacia nosotros, pero mejor hacia el sistema. ¿no? O sea, que que, reprimen ¿no? que, y que acallan la disidencia y creemos que esa es la razón por, por las que se les ha premiado. ¿no? es que no podemos entender cómo esos policías torturadores y condenados por torturas ahora mismo tienen jubilaciones con 34 y 38 años. Y eso, y eso me, lleva a preguntar si la, la, justicia es igual para, para todo el mundo o mm, eh, cómo se construye y se vive la justicia en relación a la imagen que uno, tiene eh, uno, uno, tiene y al, al, pertenecer a determinados grupos sociales. Me pregunto si cómo se vive esta realidad. Bueno, pues para esto Rodrigo siempre nos, nos aclara muchas cosas, ¿no? El que ha vivido la experiencia de la cárcel, que siempre nos dice, Que, que la cárcel está llena de pobres, eh, al final es la gente eh, con menos recursos eh, la que sufre la, penalidad de la cárcel. Ya O sea, vemos como políticos corruptos, ¿no? empresarios o policías son indultados sistemáticamente, mientras que la gente sin recursos es la que acaba entrando a la cárcel cumpliendo esas condenas enteras. Y sin duda la posición no es igual para todos. y ahora la, la, última pregunta. Eh, diría que, que los que hicieron esto a estas personas que no tenían culpa de nada era, pues, lo hicieron por racismo, por, por cómo eran o ustedes qué piensan al respecto. Sí. Bueno, no, podemos meternos en su cabeza, ¿no? Eh, a mí me es muy complicado meterme en su cabeza, pero creemos que hay una parte de, venganza, De, que después de ver a un compañero suyo, a un policía que quedó muy mal herido, por desgracia, eh, actuaron totalmente por venganza, Contra los primeros chicos que encontraron. Y en ese momento, al, el momento de venganza, seguramente los prejuicios tuvieron un papel decisivo, ¿no? A la hora de detener a unos o a otros o a torturar a unos o a otros eh, la verdad es que no podemos especular ¿no? sobre los que <laughs> eh, contar ellos mismos, ¿no? porque actuaron así, pero nos imaginamos que, es algo así. Mm. nos han explicado mucho de su vida, sí que nos cuentan que era una persona muy sensible, muy mm. sensible y que jamás entendió el porqué, ¿no? el porqué ella estuvo involucrada en algo así tan, tan feo y, tan grave. Bueno, es que ella estuvo involucrada, pero no, en Sí, un peinado como podría haber sido por cualquier otra cosa, ¿no? por eh, eh, una arbitrariedad. Sí, porque hasta se decía cuando eh, vimos el documental que en su diario se comentaba que cómo podían haberla metido en eso cuando ella solo estaba de aquí de visita a Barcelona. Sí, bueno, ella estaba viviendo en Barcelona. Llevaba poco poco tiempo, llevaba seis meses viviendo en Barcelona, pero ya se había trasladado aquí a vivir. O sea, su, sueño era montar una tienda de cómics y con un, poco de dinero que traía de Madrid, de haber ahorrado trabajando en varios sitios, pues eh, ya se viene un poco con, con la idea de, empezar una vida nueva y montar esa tienda de cómics, ¿no? La tienda de una gran afición a los cómics, pero que bueno, que no se, se vio truncada por, por esta historia tan grande. ¿Tenéis pensado volver a Pues eh, ahora, ahora, llevamos ya un, par de meses trabajando en, lo que sea el principio, ¿no? el, guión de, un nuevo documental. Y sí, la verdad es que, como siempre decimos intentamos hacer política con el cine, esta vez vamos a tratar también un tema que nos parece bastante delicado, ¿no? Y que es la inmigración, ¿no? Eh, mm. como, desde Europa tratamos el, el fenómeno migratorio. Entonces vamos a a fijarnos en la muerte de, un chico de Guinea Conakry que tenía 21 años, que ocurrió el 5 de enero del 2012 en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, bajo bastante opacidad. Y a partir de la investigación de, la muerte de este chico, pues vamos a intentar eh, mostrar un poco, ¿no? hacer un panorama de, lo que son las políticas de control migratorio en Europa. Bueno, pues eh, desde aquí, desde Radio Caliú, eh, desde el Grupo Caliú, te damos las gracias por haber participado de un ratito de nuestro programa y esperamos que este nuevo documental pues nos, ilumine y nos entristezca al mismo tiempo, eh, tanto como Ciudad Muerta. y muchísimas gracias por ese documental. A vosotros por invitarnos aquí hoy. i ara... Què us ha semblat? Doncs la veritat ha estat eh. una, una experiència molt profunda, perquè sí. parlar d'aquests temes no és gens fàcil. Mm. No, jo també estava, també, quan l'estava sentint, també sentia com, no sé, que m'han mm. vist aquí, que sentia com, no sé, com una, in, una impotència i una pena que no, que no puc descriure en paraules. Mm. És, que, és, és que està tot tan... Tot és tan... Complicat. Complicat mm. i tot és... Tot, és, tot ha estat tot està tan dissenyat perquè la gent ho accepti d'una manera que, que és i no miren més enllà del que veuen i penso que és, no sé, que qualsevol, que, que tenen ja qualsevol cosa que no sigui normal segons ells ja tenen encasillat i aquest és el punt de mira. Sí, sí, I aquí sí, bueno. és quan se'n tiren a sobre. Mm. mm. Anem amb una mica de música i tornem a, a l'antena. Oh. Ho heu fet molt bé. esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna si se lo pide con devoción. Para el mal de amores, tumbas y flores, frente al paralelo, cuenta canaletas, me causan Antonio, gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, tan llena de gracia, maravón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, marabón, hechicera gitana, marabón, romántica reina, marabón, la que nos parió. Es la que sueña despierta, ama y se deja querer. Tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia. Su poder. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una barciana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara, des de l'any 1967 al teu servei. Al carrer Badalona número 10 de Barcelona. Telèfon 93 339 35 34. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Menjaràs de pebrots uns bons cargols i de la mà del bon cuiner els millors dels entrecots. Si encara no ens coneixes, vine a tastar-los al Pebrot i al Petit Cargol, al carrer Alcolea 18. Truca'ns al 93 431 68 70 93 431 6870. I a més, els dimecres i dijous, sopar espectacle. Cantants i humoristes s'encarregaran de que tinguis una digestió feliç i divertida. No t'ho perdis. Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú. Ona de Sants Montjuïc, la teva ràdio des de 1985. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Bueno, bueno doncs, eh, ara ja eh, anem ja per uns temes també és actualitat, que ara volem... És una cosa que es va quedar pendent de parlar i us volíem comentar una miqueta el tema del... del dels, atem, dels atemptats. Ara. Encara no. Una cosa, que no s'ha d'encendre la llum aquí pues. Tu. Bueno, doncs ara tornem a estar en directe una altra vegada. I parlem, ens anem fins a París per parlar un tema que ha donat també molta polèmica, eh, igual que Ciutat Morta, el cas del Charlie Hebdo, de, estat un atac jihadista i aquí al Carles i jo us comentarem una mica com, en el, com va passar tot i us posem una mica al corrent per la gent que estava ocupada i no va poder seguir les notícies. Tot va començar el dia 7 de gener. Dos emmascarats van disparar contra 12 persones eh, sobretot, en especial, de les víctimes que van resultar van ser l'editor, l'editor del, del Charlie Hebdo, vuit empleats i dos policies morts i 11 ferits. I després es van donar la fuga, deixant també una escena on, molt, on es pot, va veure les notícies que els estudiants estaven espantats i es van amagar on van poder per, perquè no els passés el mateix. Eh, ah, bueno, es comenta que, que eren dos em sembla que eren dos els que van, els que van segrestar els, els que van parlar del Charlie Hebdo, però em sembla que n'hi havia un altre que també el van que també el van, se'n van anar, també va segrestar, no sé si va ser dies més tard, un mercat Sí, els dies després de que passés això, mentre la policia ja buscava els dos, els que van fer l'estantal del Charlie Hebdo, els germans Coachi, que, es, que eren els que van atemptar contra, la, contra els, del diari del Jardí Hebdo, mentre la policia investigava fins que al final van rebre una tocada dient que estaven a, 48, a 45 quilòmetres de la capital, que havien fugit a 45 quilòmetres, doncs mentre això passava i els intentaven de, eh, detenir, resulta que una altra persona del mateix origen doncs, va saltar un, un supermercat jueu. I també tallent la vida de, mo de molta gent, entre ells em sembla que eren quatre musulmans. No, eren jueus. Jueus, quatre, quatre jueus, jueus, quatre jueus, això. Em sembla que era la, la dona i no sé si hi havia gent també, no sé si eren clients que estaven per allà i em sembla que també era l'amo del, del mercat, que abans ara està tot sí. això. Jo vull explicar una mica què és el Charlie Hebdo. Segons he buscat, era un semanari, és un semanari francès, satíric, d'ideologia d'esquerres que es va fundar l'any 92. I, i bueno, hi ha hagut molta polèmica perquè es ficaven molt amb els musulmans, diuen. I, bueno, el seu I els jueus i els cristians, es diuen. Ficava, sí. Com a home. Hi havia, bueno, hi havia eh, Jesús també estava parodiat, també hi havia un, un que van agafar que també sortia la verge parodiada amb el Jesús parodiat, que era Nadal, també es posaven amb els jueus, es posaven amb totes eh, les religions. I potser, clar, com que van ser... No sé si van ser les... Van ser les, les que van desencadenar van ser recents o van ser anteriors? Uh, els, els que van fer. Bueno, en el 2011 ja van haver un atemptat amb còctel Molotov ja en, aquesta, en aquest setmanari francès. Sí, els van amenaçar, va sortir a les notícies que ja havien 2011. rebut des de fa molt temps una amenaça, però per sort no va haver-hi herits, però ja estaven amenaçats des de feia bastant temps el, el, per la gent O sigui, jihadista. provocaven, però clar, això no era una dreta que en matin, no? Doncs no, la veritat és que... Però no. provocaven, feien paròdia de, de musulmans, cristians, jueus i tot aquests. Però eren paròdies inofensives, simplement era per entretenir, en cap moment pretenien insultar ja. ningú, no? Però clar, penseu ja, ja. que uh, la gent que va ser, o sigui, no és per posar tot el col·lectiu musulmà que estigui al punt de mira, però era, els que van fer aquests atacs van ser els que estan a, eh, a, que estan atacant a, a Síria. Mm. O sigui, que són els, era el grup jihadista, estat islàmic, que són un grup de gent que s'han afiliat molts, que han de lluitar per la seva, bueno, per la seva llejat, que seria, que és com la Guerra Santa d'aquí, que aquest grup de gent eh, va ser el que va desencadenar que, que s'anessin a, a que la gent, no sé, que els hi ha alguns, de, que eren simpatitats aquest, de l'estat islàmic, doncs que anessin a, que anessin a matar la, a la gent aquesta. Va ser, va ser, va ser bàsicament venia d'aquest grup jihadista, això. Uh mhm. -huh. I també, doncs, com deia, al mateix moment en què passava això, al final la policia els va trobar gràcies a que deien que hi havia un, un, una víctima que estava retenida per jihadistes que al final va resultar que no, està, no l'havien agafat com rae, però sí que els va poder, perquè estava amagada, va poder anar contant tota la policia i al final doncs, tant, en un, tant els germans com el, la persona que va atacar, doncs al final no els va haver més remei que abatir aquesta gent. Abatir, sí. I després d'això es va fer una protesta pacífica a París... Bueno, a París hi ha molts llocs. A París i a hi tot arreu del aquí món. Aquí també, aquí a Barcelona també va haver-hi una. Per, doncs, per destaco d'això, això, perquè per la llibertat d'expressió que tots tenim de despassar, en cap moment es pretén insultar a ningú i des d'aquí volem que quedi clar que lli... els musulmans és una cosa i el jihadisme és una altra. Que, sisplau, no es confongui la gent, yeah. que no és el mateix. Ja heu vist que... No, ja heu vist que, eh, que això no és... és eh, això ve de quatre radicals que ja es creuen que poden tenir el control de, de les situacions que, que ells volen i es posen a, a encarar-se amb la gent que no, amb la gent que no és, que no pensa com ells, no? que en aquest cas serien aquests pobres homes que van morir de, de París, que per, jo trobo que també que per el que van fer és que no mereixien morir, perquè és que és, un, és un dret que no ens poden treure, això de, yeah. de reivindicar, o sigui, de, ah, és que clar, és que és, és també van fer, jo vaig sentir que també eh, el dia després de lo que va passar es van unir molts dibuixants francesos i de tot el món que es van fer uns, van fer uns quants dibuixos per reivindicar l'atemptat. Ah, sí, un llapis, sí, van un tornar a escriure, sí. sí, van protestar amb llapisos per la llibertat d'expressió, que els bolis de... i llapisos que portaven a la mà les manifestacions, sí, sí. per protestar per la llibertat d'expressió. Per... Clar, sí, i això, és clar, això va portar... Clar, és que, també penso que també aquest tema s'ha de s'ha d'anar molt en compte a l'hora d'insultar perquè segons clar, potser per tu no pot ser una cosa que sigui, que, que sigui, que sigui lleu, però per una altra persona pot ser una cosa que sigui un, un, un ultratge, una cosa sàdica, i pues, acaben, acaben, sí, acaben doncs, pagar-ho, però s'ha de, de fer moderació, jo penso. I també tots aquests fets que han passat han fet que tots els polítics de tot arreu del món doncs, hagin pres mesures per evitar que es torni a repetir coses aquestes, ara s'ha posat el, jihadisme està en el punt de mira, ara amb les notícies tothom intenta, fins i tot les coses tan, que abans veien com que coses de marihuana i tot això, la gent mira que no siguin casos que siguin, estiguin relacionats amb el jihadisme i tot, des d'aquí volíem fer un crit per dir que aquí tots respectem la biodiversitat, no fem sí. racisme a ningú no. i sobretot que respectem molt bé la cultura de la gent, sobretot de la gent musulmana que potser ens estigui escoltant, que la respectem, no pretenem en cap moment que es sentin incòmodes i, si us plau que n'estem en, en compte de la violència i de que es cometin coses com bueno, aquestes. Qui diu musulmana diu totes les religions, que també eh, no volem provocar... O sigui, res que no que, no, que anem en contra d'aquestes coses. No, el grup que... Caliu, com abans hem dit, és un, és un exemple de diversitat en aquest sentit de respecte de lluita a la diversitat cultural eh, i religiosa, lingüística, política, també a la biodiversitat, que és la, la diversitat d'éssers vius que hi ha al planeta, eh? diversitat cultural eh, i religiosa i política, i, i en fi, que, que si es parlem d'aquest tema no és per eh, allò, atacar ningú, sinó per generar diàleg, per generar pau, per generar enteniment. Mm pues clar, que, que quedi clar que no, no anem a contra de cap religió, que l'únic que sí que eh, tenim molt en compte eh, que cadascú té drets inalterables que no es poden treure, que, o sigui, que és, és una cosa que ens pertany, és d'expressió i, i que aquí, com ens va, que els que ens sentiu, pues, només estem dient la nostra opinió de tot el que ens ha semblat i de tot el que... Clar, jo trobo que amb una mica més de vigilància s'hagués pogut evitar una matança així. S'hagués pogut evitar. Mm -hmm però clar, com que això tampoc són tan imprescindibles que mai saps el, que, el mhm. que et pot passar, doncs, eh, sempre s'ha de tenir un mínim de, de, de vigilància, de seguretat, perquè clar, és que no és que, no és que siguis, que tot el món estem és a, que, que, que, aquí, que ens atentin a qualsevol lloc, a qualsevol mm. país, o sigui, hem de tenir, un, hem de tenir unes diguéssim, uns límits, vull dir, unes, unes normes que també controlin la, que, de seguretat, perquè sempre hi haurà, sempre hi haurà algun fanàtic que, que estarà a punt de mira i hem de, hem de recolzar doncs, tenir una, una, un estat de benestar i un estat de seguretat per tothom, no? que s'ha d'anar molt en compte. I sobretot tenir una ment oberta i no escapar la gent només per qualsevol com, fet de ser d'algun lloc o el que sigui. Sí. I... Bé, no, i passem a... La, posem un moment a la música i ara continuem. jove per als oients amb cor jove. No busquis més, queda't amb nosaltres. Hora de Sants Montjuïc, la teva ràdio. La teva ràdio. L'emissora del teu districte. Durant tot l'any, 24 hores al teu costat. Ona de Sants Montjuïc. La, la millor companyia. T'esperem. Ona de Sants Montjuïc. El dimecres de 17 a 18.30 hores viatgem en el temps amb Recordant Cançons. La banda sonora de la teva vida de la mà de l'Encarna i en Ramon. La millor música dels darrers segles amb una companyia molt especial. Tots els dimecres en directe a les 17 hores Recordant Cançons. A l'Ona de Sants Montjuïc. 94.6 FM. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una barciana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara, des de l'any 1967 al teu servei. Al carrer Badalona número 10 de Barcelona. Telèfon 93 339 35 34. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Ona de Sants Montjuïc, la ràdio que sent el barri. El 94.6 de la FM. Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé? I tant, el Petit Cafè. I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia? Sí, home, el Petit Cafè. I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina? Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia i, a més, sempre hi ha gent passat pel passeig de Sant Antoni número 2, el Petit Cafè, un petit gran cafè. Mira que si poguéssim ser llestos alegres, nobles, dolços, rics, càustics, irònics, ressons, elegants, lúcids. Ai, voldríem ser tot això i més, però... <laughs> Ha, Ressons, cada dissabte de 7 a 8 de la tarda a l'Ona de Sants Montjuïc. homes i dones podem fer goig, com demanen els temps en els que vivim, sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser alejandrita sense demanar hora. Lesire, carrer Premià, número 22. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Hola, tornem a estar a l'Ona de Sants una altra vegada. Aquesta vegada viatgem a Los Angeles amb l'Albert i la Laia perquè que ens parlin dels Globus d'Or que se celebrarà ara dintre de poc, no? No, que es van celebrar. Que es van celebrar, això. Sempre, sempre es fan abans els Oscars. Eh, pues és a... 72 edicions dels Globus d'Or. Eh... <laughs> Bueno, com va anar? I... Un moment. I que es va celebrar a... A Los Angeles? Sí. I a Califòrnia. Sí, bueno, bueno, és Califòrnia, sí. Los Angeles. Sí. <laughs> ¿Y que va ser muy glamurós o què? Va ser muy...? No, sé, siempre eh, que ho fan sempre en plan... <laughs> Boyhood triunfa en los Globos de Oro 2015. A a la millor em, em, película dramática a la millor director y a la millor uh, actriz de repart. Para la madre, interpretada por Patricia Arcate, en una ceremonia muy repartida, Birdman que partía con siete. Unos premios que en su categoría televisiva siempre intentan premiar alguna novedad y este año lo han hecho de forma masiva. Las dos grandes categorías de televisión, mejor drama y mejor comedia, han sido para Tea Fey, Showtime y Transparent, Amazon. Dos series que también han conseguido, ah, conseguido colar a sus protagonistas Ruth Wilson como mejor actriz en drama y Jeffrey Tambor como mejor actor de la comedia. Eh, también la Mejor Película de Comedia musical El Gran Hotel Budapest. ¿Qué es? Mm, Continúa, ser, sí. No sé. Mantanimos y también, ah, ¿qué uh, Mejor película en lengua no inglesa, Leviathan, de Rusia. Y y los que van guanyar, a de eso, que haguessin guanyat una altra bueno, en una categoría también també la... Què heu fet, pel·lícules o només heu fet... Mm, -hmm. només mm, pel·lícules. Mm, Només pel·lícules heu fet. Sí, només pel·lícules. Bueno, hi ha alguna sèrie que és la que he dit jo. Sèries. Sí, bueno, jo també sé que la, la millor pel·li d'animació que va guanyar va ser sí. la, la Com entrenar, com entrenar a tu Dragon 2. Aquesta també va guanyar amb l'Obus d'Ora, la millor pel·lícula d'animació, que també competia amb les de Disney. Ah, I també bé. competia amb altres. I després, què més? La, uh, el dia que es va celebrar, quin, quin dia va ser? A l'11 de gener. L'11 de gener. Del sí. 2015. Sempre se celebra una miqueta abans que els Oscars sí. i doncs eh, és una miqueta, eh, el Clubus d'Or és una miqueta el que ens vindrà després, eh, o sigui, ens dona pistes de com anirà el tema dels Oscars, no? Que pots sí, una mica. pistes per les pel·lis que poden ser les favorites per als Oscars. I sempre, pues, normalment sempre segueixen per aquesta línia. Potser, clar, eh, les dominacions és una cosa que també, que també en parlarem Eh, doncs quan es faci, quan que no sé quan... Serà molt dels, dels, Oscars no sé quan es, quan es fa, sé, no, no queda gaire, no sé si es, mm. es fa per mm. quinta de febrer o així. Pel febrer, però no sé la, la data. Febrer. I doncs clar, també el que us hem dit, eh, bueno, que, que us donat és també doncs, una miqueta per on poden anar les, els grans premis i per on poden anar també els grans guanyadors de, de la, de, de, dels Oscars d'aquest de any. Pel febrer, sí. Sí. Uh mhm. -huh. Doncs alguna cosa més que vulgueu afegir? Si va ser molt glamurosa o si va... Alguna anècdota, no? no sí. Que Qui va ser el millor vestit, el més No, vestit. no ho hem mirat, això, la veritat. Eh, <laughs> <laughs> no hem tingut temps de mirar-ho. Bueno, doncs això ja preferirem ja... Això ja agafarem més de cara cap a... Cap als Oscars i ara passem a el que seria el musical de Polònia, la i l'Andrés sí. que ens comentaran de què va el musical una mica i de com en... Quin és I els recomanaran. Opi... Sí, el, que, sí, el recomanen a la gent i quina és la seva opinió. Eh, Anna, Andrés, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Ens podríeu dir una mica de què va el musical de Polònia, ah, de, sisplau? De política. Sí, però... Bueno, política, quin tipus però, de política? Què paròdia? Eh, lo del 9 de novembre, lo de les eleccions, per on van les, lo, els lo, números que van fer? Lo de novembre, Lo, lo de novembre. Bueno, i també hi ha més coses, no? També suposo que també deuen voler una mica parodiar el que és sí. eh, el, el no. Rajoy, sí, sí, el, el dels que se'n van a la presó, mm, això sí, que ha passat sí. del, del Bárcenas, que ara està sí. lliure i goleando sí. per, per ja està, que això també, suposo que també s'han amb això. Dic també, doncs, Eh, què més ens podeu oferir de, de Polònia? Alguna jo cosa ahir us... a la tarda vaig anar a teatre a veure Polònia perquè no l'havia vist sí. per poder parlar avui i se'n burlen dels polítics. Sí, <laughs> això ja... És que em sembla que també eh, celebren els 10 anys a Polònia, oi? Aquest any. Sí. Que van començar a emetre fa 10 anys, el 2005 van començar. Sí i també deuen fer com una cosa d'aniversari, doncs que, com un copetari potser dels millors moments que han parodiat, o potser dels millors gags que han parodiat, no? És Però això? per la tele i, a la, i al teatre no és el mateix, eh? No és eh? el mateix, no agafen no. gags. No, home, la sensació no, no deu ser la mateixa perquè, si ho vas per la no, tele. No, perquè a la tele jo... surt el que fa del rei i en el teatre no. Ah, però, Manu... És diferent. Però la temàtica és la mateixa. Sí. Però suposo que potser es deuen guardar alguna cosa especial per al teatre, que a la tele no surti, no? Sí, yo sí. No, ahir vaig riure molt, la vaig anar a veure i vaig riure moltíssim. Em va encantar. És que no, són molt gent... maca, maca. A veure, són gent que són, que són talentosa per fer aquestes coses, yo eh? Creo, yo creo que, que, yo creo que el, eh, se ve mejor el teatro que la tele. Bueno, porque porque la tel, el eh, teatro te ríes más que en la tele. la bueno, tele. lo aprecias más también, sí, ¿no? Lo Estás más. más cerca y los ves más en acción, cómo trabajan. Sí. y cómo, cómo está todo el camino de prepararse sus gags, ¿no? Cómo lo han ensayado y cómo lo han organizado, ¿no? Cosas así. Y és que també vaig anar a veure del Plònia, que també m'agrada molt a mi, que vaig a dir, <laughs> que també vaig a veure com quan van fer eh, La família irreal, no sé si algú d'aquí l'ha vist. No, no, jo no l'he no. vist. Jo la vaig veure al teatre, quan la van fer, vaig anar a la meva mare i a la meva cosina, i també és que són boníssims. És que totes les coses que tenen... Eh, els ascos que tenen els polítics, eh, és que ells no sé com fan que ho capten, eh? Passa que en el teatre el, a la, comencen els de... Els estragines comencen per baix sí. i van cantant i després ja es tanquen el llum i tot això. Llavors ja, ja, llavors ja, fan, ja comencen l'obra de teatre. I fins quan la fan? Sí. Pues no ho sé. No ho saps. I bueno, ja veig que la recomanaries, no? A la gent sí, que és maquíssima, escoltant. és maquíssima. I també hi ha gags musicals, també? Sí, sí és que és musical, eh? Musical Parlen tot. i canten, sí. Pensava que era una mica entre fusió entre teatre i música, no? Pensava el que, que fa de Tormàs és el Bruno. Sí. El Bruno, ara sí, eh? sí. sí. Ho fa molt bé, la veritat. Oh. I també jo m'he enterat de que una de les persones que treballen al musical de Polònia és parent d'una companya nostra del Caliu, l'Helena Ricard. Des d'aquí li mandem un salut des de la ràdio i que, que continuïn tenint èxit per el musical de Polània. Es pot saber quin personatge fa? Eh... Ah, el paen, bueno, quin... Ara no me'n recordo, eh? perquè això li... Ho tindríem no. que preguntar-li a ella, però no si algú la veu li podrà preguntar perquè ella sempre està molt pendent d'això i a ella li encanta molt el teatre i és un... I li agrada molt aquest tipus de coses. Sí, a mi també m'agrada. És, ah. una, és que és la tarda perfecta per desconnectar, sí. per passar una bona estona, que t'oblides de tot per una ah, estona. Ah, el 14 i... de febrer per veure Sisterac. Ah, bueno, això ja, això ja quan, quan ens ho veixis ja ens parlaràs de Sisterac. És que jo també la vull anar a veure, aquesta. Sí, jo... Però encara no l'he pogut anar a veure. Perquè he tingut, musical. He tingut problemes <laughs> eh, de disponibilitat i no he pogut anar-lo a veure. Però bueno, eh, o sigui que allò de Polònia, doncs... Eh, en, és... Jo vaig anar a les 6 o a les 9. Quant dura? Una hora i mitja. Vaig anar a les 9 i vaig sortir d'allà a les 11. Sí. És poquet, saps que seria més llarg. Una, una... No, no, però, no, però està bé. Sí. I bueno, doncs, eh, doncs si, si algú eh, no sap què fer una a la tarda o un diumenge a la tarda, pues ja des d'aquí, Radio Caliu, doncs li diem que això de veure el Polònia és una bona opció, sí, jo, jo... que es divertirà, que riurà Sí. I que passaran una bona estona i... No, és que fa riure molt, la veritat és que sí, jo... jo vaig riure moltíssim. Tenen gràcia, no? I amb un nòvio també va riure moltíssim, que va venir amb mi. Sí, tenen gràcia. És que a mi ja m'he ganes de veure-la també. Quan podia... La meva tia sí. em deia el regal del cumple i, i ens va convidar a aquesta obra de teatre de Polònia i em va fer molta il·lusió. Sí, molt bé. No? Jo, jo lo recomendaria no. també perquè lo viera la gent a Polònia. És que Polònia té... Sí. Bueno, jo trobo que, que Polònia per aquí és un, refer... és, és un referent ja per Catalunya, eh? Sí, perquè, perquè és una, un programa que veu tothom per la tele, a TV3. Té molts seguidors, té molts seguidors. No a veure la televisió o la, en el teatre, és molt diferent, eh? El que deia allò que sí. ho més, no? I, clar, veus com treballa, mm-hmm. veus sí, com sí. és el seu mètode de, I, i de fer se... els gags... que se canvia molt, molt ràpid, ¿sabes? Que no en un segundo ja està canviat. Dice, com pot ser esto que se cambie de personatge tan ràpid. Bueno, això deuen eh, ser... Això és la màgia que... del teatre. Sí. Deuen ser trucs que no ens volen dir perquè... Això és la màgia del teatre. Per no causar una miqueta, no? Que no, no ens volen dir per causar més emoció en el moment, no? Per, no saber quin, mm -hmm. per saber quin rol agafaran després els actors, mm -hmm. no? Mhm. És molt, sí, clar, sí. és, és molt... O sigui, no es, pot, no es pot preveure, no? És molt imprevisible, no? Perquè d'una cosa a l'altra pues, doncs, poden canviar tota la tota, la, tota, tota la història, no? Poden canviar tota la base de la història. Ja que estem parlant del musical de Polònia, per vosaltres, ja quin va ser el vostre personatge preferit del musical? A mi era Tormàs, el que sí, fa, sí. el Bruno, el que fa de Tormàs, el Bruno. El Tormàs, també. Sí, no, és que sí. és... A mi també m'agrada molt, no sé quin actor és el que fa de... el Keiko Novell, que és el que fa de rei. Ah. També fa molt bé. No sé quins personatges també fa. I el eh, eh. Rajoy no sé com es diu el personatge. El mateix, crec que és el mateix, eh? Crec que és el que bé, que fa de ah, rei i fa de Rajoy. Ja. A mi aquest també em fa molt d'anar com, com treballa. I és que, clar, és que... I el canvi que fa... I el canvi... Sí. I el canvi que fa de... És que, clar, el canvi que fan de registre és increïble. Perquè és que no... O sigui, eh, passen de ser una cosa que teníem que teníem sí. ja eh, idealitzada Passen d'un extrem a l'altre. Sí, perquè imagina't, són capaços fins i tot de canviar la veu i tot i sí. l'aspecte perquè no els reconeguem, és que és sí. una cosa increïble. Són artistes, ja. No. Si a Artur Mas, el, el de veritat, va veure de vegada a Polònia i va començar a riure. <laughs> Yo no me había. No me Anda, había que no si me yo digo que se la pebra me havia d'un telele. Lo, lo vi i me reí un montó. Ui, és que jo sempre els he volgut Joder. conèixer en persona, els altres Apollonia. Ja, a la tele va sortir el, de, el Artur de veritat i el, i el Artur de mentida, sí, saps? Sí, sí que va sortir. Jo sé que a Polònia el roden al Poble Nou, eh? El Polònia el roden al Poble Nou. Aquí a Poble Nou? Sí. No sé on, però roden amb un, amb un d'aquests que, com que és, un, és tan industrial el Poble Nou que hi ha moltes coses de, de diversitat, em sembla que roden al Poble Nou, al, al programa de Polònia. Doncs des d'aquí recomanem, ja heu sentit l'opinió de dos dels vostres companys i ja sabeu, els que us agraïn els musicals, en el teatre o el que sigui, ja sabeu, us recomanem el musical de Polònia perquè pugueu passar una bona estona i sobretot rieu-vos fins que no aguanteu més. Ho fan al teatre programa sí. a la Rambla. Sí. Colorama, dius? Colorama. Sí. Colorama, sí. Colorama. Doncs, bueno, la gent ja, pues, apunteu un, un, un plan de setmana, un plan per a cada setmana. És una bona recomanació i ara ja... Per acabar, teníem... Ens en anem. Ens sí. anem a eh, la secció d'esports, sí. que l'Albert ens havia de comentar... L'Alfredo. L'Alfredo ens havia de comentar un, un partit de futbol, no? Sí, un partit de futbol. Des del campo del Riasor va jugar el Barça i el Deportivo. Pero si no poso ni en Què passa? Bueno, Ara ens anem a, com dèiem, ens anem al, a, que ens comentaran el, el partit que va jugar el Barça al camp del Riazor i ens ho comentarà, diguéssim, el nostre especialista en esports, que és l'Alfredo, a veure què li va, li va semblar el partit i què ens pot comentar del partit. Pues mira, la, la crònica del Barça Deportivo que van fer des del Riazor, quan van sortir els dos equips de, de futbol, van fer un minut de silenci per l'atemptat dels, de París, i va començar el partit, els dos equips van començar a jugar, i al minut... A minut 10, el senyor Leonel Messi va ficar el primer gol i dic, bueno, doncs pues, almenys ficarem alguna cosa. Tot el camp es quedava de pedra perquè van dir, bueno, 1 a 0. Començaven a jugar altra vegada, i al minut 32, al Messi altra vegada, vinga, vinga, vinga, a córrer, a córrer, a córrer, a gol! I ja comencem altra vegada, gol, 2 a 0, dic, bueno... Acaba la primera part, tot normal. Comença la segona i els mateixos dos equipos allà jugant, el Barça apretant per veure que no, que no poguessin picar el Deportivo ningun gol, perquè van dir, bueno, era així d'això... I a minuto 16, altra vegada el Messi, dic, bueno, dic, a veure, és que només faran el, el, el jugador aquest només ficar gols. I comencen així i vinga. I en el minut 37 va el senyor Suárez i fica el quart gol del, de l'equip. Ens van dir, bueno... I així anem. I el Barça va, va, va tindre que guanyar, però bueno... Jo esperava que li posarien un gol als altres, però dic, bueno, bueno 0-4. Doncs així va quedar el partit. Estimem que van jugar bé, no?, aquesta vegada. Sí, però van tindre que suar molt, eh?, perquè per, per jugar ja amb un equip gallego, massa, eh? No, s'han de, posar, de posar a prova sí, en aquests partits. S'han de posar les piles, que no mateix, ja. Que és que com que també va haver tanta polèmica amb el cas Messi i tot, doncs tenien poc que el seu rendiment no fos tan, Tant tan bo jo. com els partits anteriors, no? Sí. I, bueno, o sigui que va ser, va ser una jornada eh, molt bona per als col·les de tota la vida, sí, no? Sí, tots els col·les, sí, sí, tots. tots. Ho van celebrar i... Ho van celebrar a lo, a lo gran, eh? Home, a, su massa, eh? a veure si segueixen amb aquesta línia, perquè esperem que no, no, no hi hagi un desgavell i que segueixin oferint-nos... Es, espera quan tingui que jugar dimecres, que juguen amb el, amb l'Atlético de Madrid. Ja veuràs, ja. Bueno, Aquest... sí, hi haurà marro en aquests partits. Acostuma a haver-hi bastant, bastant marro. Marro i sí, però... sí, però bueno, esperem que ens continuïn obsequiant amb en que, no, en que segueixin per aquest ritme i que no ens portin en els col·legues, que no ens, no ens portin més disgustos ja, perquè ens vam, amb el Messi vam estar molt espantats amb el tema del Messi, que tenia un poc afectés el rendiment de l'equip Y bueno. Y ayer qué le pasó al Madrid, que por poco pierde. Ayer, ayer por poco el Madrid pierde con el Córdoba. sí, poco pierde, sí. al último. 83 le expulsan a, Ronaldo, me lo dirá. Así van. <laughs> Ronaldo. Qué mal le debía sentir al Ronaldo expulsado. Expulsado. que tenía en su propia cara. Sí, pero bueno... bueno. y a a qué habrán fet els pericos. Avui juguen l'Espanyol. Que avui juguen Em sembla que fa poc que van, van empatar o van guanyar un partit, en em sembla, no fa gaire. Pues el español el otro día hizo también un partido muy sí, bueno. Creo que van a ganar. Bueno, Ganó 3 a 1. Nois, eh, podíem estar-nos parlant aquí tot el dia, però ens, el ah, temps s'acaba queda... i no tenim ja gaire encara tenim. temps. Ens encara tenim, encara tenim una miqueta, si volen rematar el tema del futbol, amb alguna que ens vulguin comentar. Que ets... Sí, a veure si senyors de futbol paguessin més impostos, perquè clar, són els que guanyen més i nosaltres hem que pagar més que ells. Si si paguen. paguen Mira, por primera vez, Alfredo, vamos a estar de acuerdo en algo. <laughs> <laughs> Podría ser humorista, ¿eh? ser. luego, el humorista eh, del eh, Caliú. Es eh, podía salir en el, el Polonia. Polonia. <laughs> Dale más fuerte abolimos los ejércitos, las, iglesias y el fútbol y oye, nos forramos, ¿eh? Nos forramos. Ya que estamos pidiendo, ya que nos pasan los partidos hasta, hasta cuando no queremos, porque son hasta la saciedad. plastas, oye, dejen de pasarnos ya los partidos y pásennos las imágenes de las duchas, coño, que son más interesantes. No, del vestuario, del vestuario, sí. Que no sé por qué está vetado, pero habría escenitas también allí. Pues bueno. que hacer el fútbol en canal abierto, no canal de pago, que seamos los tontos de pagar para ver el fútbol. Sí, es verdad. ¿Y yo de pagar? Sí, es verdad. Bueno, eso no sé si también algún se va para el partido de fútbol, si eh, alguna. Eh, y, ahora va a ser también básquet. para todos los deportes, porque para Fórmula y todo eso también va a ser de, ah, pago. El, ah. Fórmula será para el 2016 de pago también, aquí todo se de pago, ¿no? Bueno, hem de dir avui que, avui que he entrevistat eh, molt vers que heu estat aquí, en todas las secciones. el direct, a un dels directors de, de Ciutat Morta, hem de dir, eh, i suposo que tots en sou conscients aquí, que el grup Caliu, que els usuaris, les usuàries, el grup Caliu, els monitors, les monitores, la direcció, en fin, tots i totes, eh, són un exemple, un, un sitio pequeño, un rinconcito de ciutat viva en medio d'esta ciutat morta. Això s'ha de dir. Sí. Bravo. Bravo. Bueno, trobo que... Eh, sí, sí, que... Sí sense gent com nosaltres, dic, potser, eh, potser el món no sé si aniria, aniria pitjor, però bueno, som, és com... Sí, un... Bueno, ho deixem aquí. Eh, gràcies a tots per seguir-nos avui i sobretot que seguiu-nos fins al proper programa. Al febrer ja. Apa. Bona tarda. Bona tarda.